лише чемно поглядали на свого каюра, що стояв біля дюралевої дуги. Що робитимемо далі, месьє доктор? почувся голос француза, і усі з осудом глянули в його бік. Але це було пробудженням після шоку, і матрос полегшено всміхнувся до мерсьє. Філ марш теж ніби прокинувся і, поволі вивільнившись із цупких обіймів кет, хрипкуватим голосом гукнув через прірву Дякую вам, пате, і вам, брус. Патріка Лоуй досі тіпало, а Мілтон Брус тільки зневажливо скривив уста. Належало розвідати трасу понад тріщиною. І марш послав по двоє лижників в обидва кінці. Коли вони поїхали, Філмарш нарешті згадав про рацію і голосно поспитав: Мілтоне, чи не могли б ви зв'язатися з тими джентльменами на борту? Пат, здається, трубку покинув. Що їм треба від нас? Тон був правильний. З брусом зараз належало розмовляти тільки так. І Булат оцінив психологічні здібності американця. Нілтон Брус пішов до візела і незабаром відповів. Лаються, що ми мовчимо. І що ви їм сказали? Сер, я побажав їм приємного апетиту. За хвилину почувся сигнал. Брус підняв трубку і знову вибрався з кабіни. Професор запитав, що їм треба, Брус? Вимагають вас на переговори. Скажіть, що я не можу. Я сказав, що ви не хочете. Вони почали тягти кота за хвіст, а я відпарирував, що ви на їх плюєте. Філ отетейло глянув на дрібненького басовитого англійця, та всі довкруж зареготали і остаточно ожили. Філ марш і собі засміявся. Окей. Тим джентльменам нема куди викручуватись. Не ми від них, а вони від нас тепер залежать. Правильно я кажу. Невдовзі повернулася східна група і привезла невтішну новину. Тріщина розійшлася трьома рукавами, і вони ще ширші за цю. Лишалося повертати на захід, назустріч тим двом, не чекаючи їхнього повернення. Сонце й досі котилося над пругом білого материка. Ніде не видно було жодної хмарки, навіть вітер поступово вщух. Тур став попереду, валка пішла за ним, а тим боком прірви погуркотів оранжевий візел. Наближалася коротка осіння ніч, але сіл Марш не давав команди до привалу, поки не перестрінуть отих двох що пішли на розвідку. Він і тепер тримався другому ряду, відразу за Туром Баллоном, про якого Жак Антуан Мерсьє сказав, що норвежець народився на лижах. Однак невдовзі філмарш поставив замість себе когось, а сам вийшов на узбіччя. Певно, вирішив прилаштуватися у хвості за нартами, щоб бачити всіх. Ви непогано тримаєтесь на лижах, сер, похвалив він Булата. Ви з північних країв? Булат уважно глянув на філа марша. До манери його поведінки не міг би присікатися найсуворіший член екзаменаційного журі. Доброзичливий тон і відвертий погляд не применшували, а ще дужче підкреслювали його становище в групі і загально визнаний авторитет важкі полярні костюми надавали всім торбистої незграбності, а філмарш навіть у цьому вбранні здавався рухливим і струнким. За три місяці спільного життя в Антарктиді, яке більше нагадувало парадне рев'ю, Булат утвердився на цій думці, і з негоди останніх днів, коли вони нарешті ступили на льодовиковий щит власними ногами не змогли похитнути авторитет американського представника.